U mjesecu Ramazanu, kao što je došlo u brojnim predanjima, hadisima, Džennetska vrata se otvaraju, džahennemska vrata se zatvaraju, šeitani se vezuju u lance, pa ne mogu obmanjivati, zavoditi, odvoditi s pravog puta, kako to inače rade izvan mjeseca Ramazana. Sve to uzvišeni Allah daje kako bismo što je god moguće više u mjesecu Ramazanu činili dobrih dijela, odgojili se u mjesecu Ramazanu, uvidjeli svoje mogućnosti da možemo proučiti Kur'an u toku mjeseca, da možemo mnogo više klanjati dobrovoljnih namaza, da možemo noćni namaz klanjati svaku veče. Allah subhanahu wa ta'ala daje nam mjesec Ramazan kako bismo se odgojili i nakon njega nastavili biti isti takvi vjernici kao u mjesecu Ramazan. Naredne godine ko doživi Allahovom dozvolom da još više popravi svoje stanje u mjesecu Ramazanu i takav još bolji nastavi biti naredne godine neko, nego ove godine. Isto tako uzvišeni Allah u mjesecu Ramazanu davajući sve ovo da se džennetska vrata otvore, da se džehennemska vrata zatvore, podstiče na ostavljanje grijeha, postiče nas da vodimo pažnju i na svoje grijehe, da se što je god moguće više ostavimo grijeha, da je što je god moguće više grijesi se umanje. Jer nije samo cilj da se čine dobra djela, već mora se voditi računa i u ostavljanju loših dijela. Mnogi, nažalost, u mjesecu Ramazanu, malo je naroda, kao što vidimo danas, da posti malo, još manje klanja. Možemo hodajući čaršijom, hodajući našim mjestima primijetiti mnoge kako sjede pred kafićima i piju u po dana mjeseca Ramazana. Kako mnogi konzumiraju nešto drugo. Malo naroda posti. Sigurno još manje klanja. A od onih koji poste Među njima opet ima i onih koji poste, sustegnu se od jela i pića, ali se ne sustegnu harama, ne sustegnu se zabranjenih dijela, grijeha, pa ogovaraju, i smijavaju, čine dijela koja su opasna kod Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dakle, nije cilj samo sustegnuti se od jela i pića i nije cilj samo ni klanjati, već dakle treba klanjati, treba postiti, što Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas od dobrih dijela da činimo, ali isto tako na drugoj strani moramo povesti računa o našim grijesima, moramo povesti računa o našem jeziku, moramo povesti računa o našem ubjeđenju, o našim dijelima i slično. Pa od dijela grijeha koji umanjuju našu vjeru, slabe našu vjeru, dovode do opadanja našeg imana. Izlažu nas Allahovoj prijetnji i Allahovoj kazni. Bivamo od onih koji će sutra na sudnjem danu biti pod Allahovom voljom. Hoće li im Allah oprostiti ili ne? Dakle, zbog određenih grijeha čovjek zaslužuje da sutra na drugome svijetu bude kažnjen pa ukoliko mu Allah ne oprosti te grijehe, za njih se nije pokajao na dunjaluku, već je došao s tim grijesima pred Allaha subhanahu wa ta'ala na drugom svijetu, ukoliko mu Allah te grijehe ne oprosti, on će biti izložen džahennemskoj patnji, džahennemskoj vatri, određeno vrijeme koliko Allah bude htio, kažnjavaće se, a nakon toga će izaći i ući u džennet i u džennetu nakon toga vječno boraviti. Dakle, nakon velikog širka, nakon velikog kufra, odnosno nevjerstva i velikog licemjerstva, velikog nifaka, imamo mali širk, mali kufr i mali nifak, odnosno mnogoboštvo ili neka od dijela koja ne dostižu do stepena velikog širka, velikog mnogoboštva. Zatim, dijela nevjerstva koja ne dosežu stepen velikog nevjerstva koje čovjeka izvodi iz vjere isto tako malo, malo licemjerstvo, dakle određene osobine licemjera koje ukoliko se nađu pri čovjeku, čovjek kod sebe posjeduje tu osobinu licemjera, ali se on ne smatra licemjerom. Dakle, nije od onih koje taj njegov postupak izvodi izvodi iz vjere. Međutim, bivaju od onih koji će sutra na sudnjem danu zasluživati da budu kažnjeni, pa ukoliko im Allah ne oprosti, i bit će kažnjeni. Ako im Allah oprosti, neće ulaziti u džahnemsku vatru, već će odmah ulaziti u, u džennet. Dakle, razlika između velikog širka, kufra i licemjerstva i malog širka, kufra i licemjerstva jeste da veliki šir, kufr i licemjerstvo automatski izvodi iz vjere i sva dobra dijela ruši u potpunosti, u cijelosti. Ukoliko se čovjek ne pokaje za njega, Allah mu sigurno neće oprostiti. Veliki širk, veliko nevjerstvo, veliko licemjerstvo. Allah sigurno neće oprostiti i uvešće ga u džahennem i vječno će u njemu džahennemu boraviti. Za razliku od malog širka, malog kufra, odnosno nevjerstva i malog licemjerstva ukoliko čovjek nešto od tih dijela počini, zbog tog grijeha, malog širka, kufra, licemjerstva, biva mu poništeno dijelo u kome se nađe ovaj grijeh. Ne poništavaju se sva dijela, sva dobra dijela, ne, već samo dijelo u kojem se nađe ovaj grijeh. Ukoliko umre na tom grijehu, sutra će biti pod Allahom voljom. Hoće li mu Allah oprostiti ili nećemo oprostiti? Ako mu Allah ne oprosti, kažnjava se u džehennemu, međutim privremeno, privremeno i dakle nakon toga ulazi u džennet i u njemu vječno boravi jer ga ovo dijelo, mali širk, malo nevjerstvo i malo licemjerstvo ne izvodi iz vjere, ne izvodi iz vjere. I dalje biva vjernik, međutim, dakle, njegov iman opada zbog tih grijeha uveliko. Zato zaslužuje da bude kažnjen. Pa, na kraju, nakon kazne, ulazi u džennet jer je on i dalje vjernik, a u džennet ulazi samo vjernička, vjernička duša. Dakle, to je razlika. Međutim, rekao sam i prošli puta, to što se kaže mali širk ili mali kufr, malo nevjerstvo ili mali nifak, malo licemjerstvo, to ne znači da je to nešto sitno, da je to nešto malo. Ne, već su islamski učenjaci tako ih imenovali da razgraniče, da naprave razliku između velikog širka i malog širka, između velikog nevjerstva i malog nevjerstva, velikog licemjerstva i malog licemjerstva. A kao što vidimo, dakle, takve osobe koje počine malo nevjerstvo, malo licemjerstvo, mali širk, malo mnogoboštvo zaslužuju opravdano da budu kažnjeni sutra na drugome svijetu. Pa ukoliko im se Allah smiluje, Dakle, neće biti kažnjeni, u protivnom biće kažnjeni, goreće u džahennemu, a poznato nam je iz predanja, iz hadisa, iz opisa uh, džehennema kroz Kur'an i kroz hadis, da je džahennemska patnja nesnosna. Nema tog tijela dunjalučkog da može podnijeti tu džahennemsku kaznu. Zato će Allah subhanahu wa ta'ala ljudima dati druge kože zamijenit im drugim kožama i stalno, ih, stalno im mijenjati kože da bi iskusili tu džahennemsku patnju. Spominje se u hadisu da će čovjek biti doveden na sudnji dan. Jedan čovjek koji je uživao na Dunjaluku maltene sve blagodati. Nije bilo blagodati, nije bilo dobra, nije bilo želje, što god je htio, imao je. Pa će biti doveden na drugom svijetu, na sudnjem danu, i biti samo malo, vrlo malo, što kažu naši stari zehru, bit će uveden u džehennem, bačen u džehennem, okusiti džehennemsku kaznu. Nakon toga će biti izvađen, pa će biti upitan za dunjalučke blagodati i reće ništa ja nisam uživao na dunjaluku. Ništa ja nisam uživao na dunjaluku. Ta džehennemska patnja, džehennemska kazna učinila je da zaboravi sve blagodati na dunjaluku da se zaboravi sve blagodate na dunjalku. Zato, bez obzira što će na kraju biti uveden u džennet onaj koji počini malo licemjerstvo, malo nevjerstvo, malo mnogoboštvo, bez obzira što će na kraju biti uveden u džennet, makoliko se kažnjava u džehennemu, to je vrlo, vrlo opasno. Dakle, malo nevjerstvo. U prošloj emisiji bilo je govora o malom mnogoboštvu, njegovim vrstama jeli, i posljedicama. Zatim, malo nevjerstvo. Dakle, to je svako nevjerstvo koje ne dostiže stepen velikog nevjerstva i ne izvodi čovjeka iz vjere. Malo nevjerstvo jeste, dakle, sve ono od dijela koja ne bivaju razlogom čovjekovog izlaska iz vjere. Ali se nazivaju nevjerstvom, ali Allah dželovala ih je tako nazvao kufrom, malim kufrom, kufr asgar, nevjerstvo im je Allah subhanahu wa ta'ala nazvao da ukaže na njihovu opasnost, ne bi li se čovjek ostavio i takvog, takvog dijela. Islamski učenjaci često ovo nevjerstvo nazivaju kufr dune kufr, dakle nevjerstvo ispod nevjerstva. Nevjerstvo ispod nevjerstva, dakle ovo je manje nevjerstvo ispod, ispod većeg, većeg nevjerstva. I dakle, ono je strogo zabrojeno. Kao što rekao, dosta je to što se naziva nevjerstvom, pa makar se zvalo i malo nevjerstvo. I to su veliki grijesi. Kebair minad dunub. To su dakle veliki grijesi i njih je mnogo, mnogo. Njih je mnogo. Jedan od vidova malog nevjerstva. Dakle, zbog čega čovjek zaslužuje da sutra bude kažnjen na drugome svijetu, da bude bačen u džahennem, ali će biti pod Allahom voljom. Ako hoće, kaznit će ga, ako ne, oprostit ćemo. Od takvih dijela jeste pripisivanje blagodati, dobrota, svega onoga što čovjek uživa sebi ili nekome drugom, a ne uzvišenom Allahu. Da čovjek sve ono što ima kaže ja sam to stekao sa ovih deset prstiju. Ja sam to stekao svojim rukama. Ja sam to postigao svojim znanjem. To je moja inteligencija i slično. Ili da blagodati pripisuje nekome drugom. Da nije bilo tog i tog, ja ne bih napravio kuću. Da nije bilo tog i tog, ja se ne bio ženio. Da nije bilo tog i tog, ja bi danas patio i slično. Zaboravlja na Allaha. Dakle, sama ova riječ, i ovo je kod nas mnogo prošireno, same ovakve riječi su, kao što vidimo, opasne. Islamski učenjaci ih ubrajaju u malo nevjerstvo. Doćim koliko čovjek bude tog ubjeđenja, bude ubjeđenja da doista drugi daje, a ne Allah, da doista on to postiže, a ne da ne daje mu Allah, onda to prelazi u veliko nevjerstvo i toga izvodi iz vjere skroz. To ga izvodi iz vjere. Dakle, ovdje je samo riječ o dijelu neubjeđenju. Ukoliko ovo dijelo bude pratilo i ubjeđenje, onda čovjek izlazi, izlazi iz vjere. Također, od vidova malog nevjerstva jeste i nezahvalnost drugima na dobru koje ti čine. Da budeš nezahvalan ljudima na onome što ti oni učine učine što ti pomognu, što im Allah dozvoli da ti budu od koristi, da ti budu od pomoći. Zato je došlo u hadisu Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem nije zahvalan Allahu onaj koji nije zahvalan ljudima. Nije zahvalan Allahu onaj koji nije zahvalan ni ljudima. Mi živimo na ovom svijetu, od nas se traži da obožavamo Allaha jednog jedinog i činimo samo njemu ono što on voli i čime je zadovoljan i također mi živimo na ovom svijetu komunicirajući sa drugim Allahovim stvorenjima, drugim Allahovim robovima i s njima također moramo se lijepo obhoditi. Kao što se od nas traži da lijepo i mnogo činimo dobra djela Allahu subhanahu wa ta'ala činimo ibadete, isto tako od nas se traži jer živimo s ljudima, na dunjalu smo, od nas se traži da lijepo se obhodimo sa svim, svim ljudima. Zato, dakle, nezahvalnost ljudima na dobru koje ti učine ti ljudi, to je, dakle, od malog nevjerstva. Jedne prilike Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam kaže pokazana mi je džehennemska vatra. Pokazan mi je džehennem, pa sam primijetio, uvidio, shvatio, zaključio, uočio, da njen najveći broj stanovnika predstavljaju žene. Da će najveći broj stanovnika džahnema da će biti žene. Zbog njihovog nevjerstva, ovako kaže poslanik alihi salatu sam, pokazana mi je džahnemska vatra, pa sam uočio da najveći broj stanovnika džahnema predstavljaju žene zbog njihovog nevjerstva. Pa pitaju ashabi, Allahov poslaniče zbog njihovog nevjerstva u Allaha? Kaže ne. Zbog njihovog nevjerstva u zahvalnosti na dobru kojim se čini. Odnosno, jel tako, kufr se zna, ima značenje između ostalog poricanja. Pa onaj koji poriče Allaha, on je veliki nevjernik. Ovdje se kaže ne Oni ne poriču Allaha, žene ne poriču postojanje Allaha, obožavanje Allaha jednog jedinog i sve ono što to zahtijeva od nas, već kaže poslanik alihi salacom, ne, već zbog poricanja dobra koje im se čini. Kada bi neko od njih činio dobro cijelo vrijeme i ne bi joj učinio samo jedno dobro, ona bi ti rekla, od tebe nikada nikakvog dobra ja nisam doživjela. Na takav način poslanik sallallahu alaihi wasallame opisuje najveći broj stanovnika džehennema, žene. Zato što nisu zahvalne svojim ljudima, svojim muževima. Nisu zahvalne onima bez kojih ne mogu. Svađaju se sa svojima, ismijavaju svoje, napadaju svoje, vrijeđaju svoje muževe, ne izmete ih koliko bi trebale, a ne mogu bez njih. Ne mogu bez njih. Oni su im obezbijedili krov nad glavom, hranu, piće, mnogo šta. I s njima se malte ne ponašaju kao da one im to obezbjeđuju. Kao da su one nekakve gospodarice, a oni robovi im se dobro takvog ponašanja. Kaže poslanik sallallahu alihi vseleme, najveći broj stanovnika džahnema su žene zbog njihovog poricanja dobra koje im se učini da joj činiš dobro cijelog života, ne uradiš joj samo jedno dobro, one kažu nikada od tebe nikakvog dobra ja nisam doživjela. Budite zahvalne svojim muževima, budite zadovoljne s malim, sa onim što vam da, što vam uradi, što vam obezbijedi, budimo svi zahvalni jedni drugima na takvom ponašanju, pa ćemo biti zahvalni i našem gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, islamski učenjaci kao primjer malog nevjerstva i nazivaju i smatraju i ubistvo muslimana od strane muslimana. Da, islamski učenjaci su složni maltene da ubistvo muslimana, ubijanje muslimana od strane drugih muslimana se ubraja u malo nevjerstvo, dakle opasan grijeh. Međutim, ne izvodi čovjeka iz vjere. To ne izvodi čovjeka iz vjere, bez obzira da li dakle to ubistvo bilo hotimično, nesvjesno, dakle ili namjerno. Da li ono bilo nesvjesno, nehotice ili dakle namjerno. Ukoliko se ubije musliman od strane muslimana, taj ubica biva izložen velikoj opasnosti da sutra bude kažnjen u džahennemu, međutim to dijelo ga ne izvodi iz vjere. Jer Allah dželle kaže u suri El-Huđurat وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا Pa ukoliko se dvije skupine vjernika sukobe, ratuju jedna pored druge, jedna protiv druge, pomirite zavađene strane. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ukoliko se dvije skupine vjernika sukobe, pomirite ih. Zatim također kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, psovanje muslimana je veliki grijeh, razvrat, navaljalo djelo, djelo, dok je njegovo ubijstvo nevjerstvo. Njegovo ubijstvo je nevjerstvo. Ovdje se dakle misli na malo nevjerstvo, ne na veliko nevjerstvo. Pogotovo ukoliko bismo se vratili na originalni tekst hadisa, vidjeli bismo da se tamo kaže kufrun, a kažu islamski učenjaci, dakle nevjerstvo koje je došlo na ovakav način u neodređenom obliku kufurun sa tenvinom na kraju, dakle predstavlja malo nevjerstvo dok ukoliko dođe el kufr sa određenim članom kažu islamski učenjaci da se to odnosi na veliko nevjerstvo a Allah najbolje zna također od malog nevjerstva zbog kojeg čovjek biva sutra na drugome svijetu izložen opasnosti da bude uveden u džehennem jeste i uh, napadanje drugih njihovih porijekala, odnosno omalovažavanje osoba što potiču iz te i te porodice, iz neugledne porodice, siromašne i slično. I također hvalisanje svojim porijeklom. Hvalisanje svojim porijeklom, uzdizanje sebe. Međutim, ti to nisi postigao, bolan, to je prije tebe uradio tvoj Allah je dakle omogućio tvome ocu tvome djedu, tvome pradjedu, da oni steknu taj ugled kod Allaha subhanahu wa ta'ala, zatim kod ljudi, ti si sada došao i ti se hvališeš tim porijeklom. Zbog čega? Dakle, napadanje tuđih porijekla, porijekala, omalovažavanje drugih, uzdizanje sebe, zatim naricanje za umrlim, naricanje za umrlim, sve je to, dakle, od malog nevjerstva. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, dvije osobine ili dvije kategorije ljudi čine nevjerstvo tako što napadaju porijekla drugih i nariču za umrlima. Tako što omalovažavaju porijekla drugih i nariču za umrlima. Zatim da se čovjek, da se osoba pripiše nekome drugom, da odbije očevo prezime, očevo ime, da ne želi da se pripisuje svome stvarnom ocu, već uzima ime, prezime nekoga tamo drugog. Pripisuje se nekome drugom, možda on potiče iz siromašne porodice, potiče iz neugledne porodice i slično, porodice koju možda prati belaj, koju, koju, koju prati nekakva nedaća ili loš glas, pa on mijenja i ime i prezime, zaboravlja na svoga oca, zaboravlja na svoju majku i pripisuje se tamo nekoj uglednoj porodici. Zbog toga čini ovo malo nevjerstvo. Kao što kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam, da onaj koji se pripiše nekome drugom mimo svoga oca, a on to dobro zna, dakle svjesno to čini, da time čini malo nevjerstvo. Također, dakle, malo licemjerstvo je od grijeha zbog kojih čovjek biva izložen opasnosti da bude sutra na drugome svijetu uveden u džehennem. Malo licemjerstvo je opasan grijeh, jedan od velikih grijeha, ne dakle nešto malo, nešto sićušno, makar se tako nazivalo, islamski učenjaci su, su ga tako nazvali da bi napravili razliku između malog nevjerstva, malog licemjerstva i velikog licemjerstva. Ovdje se misli pod malim licemjerstvom na dijela, ne na ubjeđenja, već na dijela koja čini osoba, a ta dijela su svojstvena licemjerima, nisu svojstvena vjernicima. Ta dijela ne mogu se naći kod vjernika u osnovi. Međutim, čovjek zbog ovog ili onog razloga čini ta dijela. Čini ta dijela, pa pri sebi ima neku od osobina licemjera, međutim, on u svome srcu jeli, ima iman, on je vjernik, on vjeruje u Allaha i podržava i sve to. Međutim, s vremena na vrijeme dešavaju mu se nekakvi postupci, čini, ne, čini nekakva dijela, koja nisu vjernička djela, nisu vjernički postupci, već su takva djela, takvi postupci svojstveni licemjerima. Pa, dakle, od tih je laž. Kada govori da laže. Kada govori, laže. Zatim, kada se raspravlja s drugim, prelazi granicu, podiže svoj glas, optužuje druge, napada druge, pomaže se svim i svačim samo da on pobjedi u raspravi, da on dokaže bilo čime, ne vodi računa o tome, da je on u pravu. Zatim, kada mu se nešto povjeri na čuvanje, emanet, da to sačuva određeno vrijeme, zatim da vrati onako kako mu je i dato povjereno, on to pronevjeri. Kada sklopi ugovor s nekim, obeća Ne, ne misli se samo na ugovor koji se formuliše na papiru sa svjedocima ili slično. Bilo što da čovjek obeća i poslije to ne ispuni, ne izvrši. Sve su to osobine licemjera. To nije svojstveno vjerniku. Vjerniku je svojstveno kada govori da govori istinu i samo istinu. Ili neka šuti, neka ne govori ništa. Vjerniku je svojstveno da kada se raspravlja, da se raspravlja sa edebom, na lijep način imaju pravila kako se raspravljati i kakve riječi birati i kako na koji način istinu pomagati. Zatim, kada mu se nešto povjeri da u emanet, on to čuva kao svoje i više čuva kao svoje oči u glavi, što kažu stari. Kada nešto obeća, maksimalno se zalaže da to ispuni, da to izvrši. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, U hadisu Abdullah ibn Amra kod imama Buharije i Muslima četiri stvari ili četiri dijela kod koga se nađu, on je čisti munafik, čisti licemir. A kod koga se nađe neka od ovih osobina, on pri sebi ima osobinu licemjera. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme idha hadete kedebe, kada govori laže, wa idha ahede gadere, kada, dakle, sklopi nekakav ugovor, pronevjeri ga, kada mu se kada obeća to iznevjeri, ne ispuni, ne izvrši i kada se raspravlja prelazi svaku granicu u raspravi i mnoge druge vrste e, malog licemjerstva postoje. Uglavnom, sve ovo treba vjernik da upozna. Sa ovim treba se upoznati i biti što je god moguće dalje, bez obzira što se to zove malo mnogoboštvo, mali širk, malo nevjerstvo ili malo licemjerstvo. Ovi grijesi ne izvode iz vjere, ali uveliko do, do, dobrano umanjuju našu vjeru, iman. A, dakle, sutra na sudnjem danu takve osobe koje pri sebi budu imale i ovo malo licemjerstvo ili malo nevjerstvo ili malo mnogoboštvo, sutra će zasluživati da budu kažnjeni džehennemskom vatrom ako im uzvišani Allah ne oprosti. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči našoj vjeri, da nam podari korisno znanje kako bismo na dunjaluku tragali za njegovim zadovoljstvom čineći dobra djela i ostavljajući loša djela, sve grijehe, sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala ne voli, čime nije zadovoljan i kako bismo zbog toga, ako Bog da sutra na drugome svijetu zadobili Allahovu milost i vječni boravak u džennetu odma od samog početka.